piano cae lernado de lingvoi. Multon oni iam esploris cae publicigis pri la influo de musico sur la homan cerbon. Pri tio iam ne restas ia dubo versaine. Oni ec iam prescribis ian fenomenon nomatan Mozart efico. Sed ciam du gravae institucioi revenas al tiu temo, indas attenti. Antau nelonge, sciencistoi el la Instituto de Tecnologio de Massachusetts, Usono, cae el la Universitato de Pechino, publicigis novan studajon pri la influo de piano sur la manieron kiel infanoi prilaboras sonoin. Cai tio relatas ne nur al musico, sed ancau al la capablo comprendi lingvon. Ili observis pli ol sepdec infanoin, kiui parolas la mandarenan lingvon en la agio de kvar kvin jaroi. Tiui infanoi dividigis je tri grupoi. La unua sequis tradizian educadon. La dua ricevis emfazon en instruado pri legado. La tria grupo ricevis po unu leziono de pian ludado en ciu semaino. La pian lezionoi dauris po quardec quin minutoi. Post ses monatoi da analizado, ili notis nenian differenzon inter la infanoi de lag tri grupoi relate al cognae capabloi nome intelligentezzo, memoro au lerno capablo. Tamen, tiui infanoi kiui ludis pianon ec havis pli grandan capablon compreni cae distingi parolatan lingvon ol la aliai. Percepto de sonoi de iui consonantoi, exemple, estis clare pli trafa. La esploristoi concludis che pian ludado plibonigas la manieron kiel neuronoi prilaboras la sonoin. La cerbo distingas pli fiche la diferencoin inter ili. Antauai esploroi estis iam montrintae che lernantoi en unua grada cae dua grada lerneioi, ciui ricevas lezionoin pri musico, progresis pli rapide en matematico, lingvoi cae scienzo. Aliai studoi en fases la efficon de musico ie lingvo lernado, mensa concentrigio, memoro, cae emozioi. Cae Canada studo montris che quancam la grado de intelligentezzo dependas de geneticae factoroi, tamen lezionoi pri musico evidentigis gainon en la aciro de intelligentezzo de infanoi. Tamen, faculoi assertas che piano estas a parte e music instrumento relate mensain gainoin. Piano effective povas intelligentigi infanoin. Neurologi isto diras che dum pian ludado prescau ciu il regiono e la cerbo intense activigas, a parte la regiono e de la cortexo, quiui concernas audadon, movoin cae sensoin. Et tauga spirado estas necessa, cae la cerebelo estas besonata porque la manoi de la pianistoi movidiu sen depende. Temas pri vera complica cerba gimnastico. Certe aliai music instrumentoi estas ancau tre efficae tiu cele, sed piano havas apartain avantagioin. La tusioi de clavoi, ien blancai, ien nigrai, en stricta ritmo, lau variae cleoi, en tre precisa maniero, creas defion quiu postulas de la cerbo mirindan funcciadon. Oni concludu che musico estas ne necessa lern obiecto en ciui lerneioi en la mondo. Ciu ni postulu tion de niai autoritatuloi?